بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلحتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لنرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأتذلكم وما تدعون من دون الله ودعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا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 उहो सॼो किसो हज़रत इब्राहिम अल जो आहे उन खां पोइ उनखे जेको औलाद थियो या इसाक़ ऐं यक़ूब अलाम उहो सभई हज़त मूसा इस्लाम जो ज़िक्र आहे सभिनी जो उनखे हारून अल इस्लाम भाउ थो मिले हा या सभई अलाह तालो वसख़ुर किताब किताब में ज़िक्र कर किथा में ज़िक्र हिन सभिनी में नबियनि जो नालो अचे थो त ज़िकिर कर यानी रसूल पाकिस्तान हुकुम थो थिए त तूं ज़िक्र इस्माहील इस्लाम जो ज़िक्र कर تو ادیس علیہ السلام کا ذکر کر ان کا پھر سبھی اللہ تعالیٰ فرمایا ان سبھی اصل علائق عظیم اللہ علیہ نبی ان کے نعمت کئی ڈنوسوں ڈنوسوں جو نبی کیاسوں ان کے آدم آدم کے اولاد میں جا وہی من حامل نوح جے نوح علیہ السلام سے گد کشتی میں ہوا کشتی जो नालो कोन्हे अमलनामा नूह वमिन ज़ुरियत इब्राहिम व इस्राइल इब्राहिम ऐं इस्राइल यानी याक़ूब अलाम जो औलाद हुआ वमिमन हदैना जिनखे जिनखे हिदायत कईसूं व इस्तबैना जिन खे चूंडियोसूं इज़ा तुतला अलहिम आयात रहमान जॾहिं पढ़ियूं पढ़िबियूं उन्हनि ते आयतूं अलाह रहमान जूं खरू सुजदम व बुखिया तो किरी पवंदा सिधे में रोअंदे हाणे हिते तिलावत जो सजंदो आहे सजंदो पाण कंदासीं इनशा अलामी सजिलावत खे वक़्तु अॻु में पंहिंजे किताब जी दुआ घुर्जे यार असांखे सिजे करण वारनि वञा कर ऐं असांखे जायरनि मगरनि हथीलनि वञा न कर जेके तुंहिंजे वलियनि जो ऐं नबीअनि जो शान था सुञाणनि हाणे हिते असां ॼण तलाश में हुआसीं त हज़रत नूह अली इस्लाम जे मुतलिक़ छा थो चवे अलाह ताला फ़रमाए थो त चितई सभई असां आदम अल जे औलाद वजा हुआ या नूह अल इस्लाम सां गॾु जेके ॿेड़ी में चढ़िया उन्हनि जे औलाद वजां हुआ पोइ हुननि खे असां अनाम अलाह अलम उन्हनि ते असां नेमत कईसूं जेके नबीअ हुआ ज़ूरीत आदम वन हमलना बा नून ज़ूरीअ इब्राहिम ऐं इस्माहिल जेको औलाद हुआ इब्राहिम जो ऐं इसाहिल जो याक़ूब जो ऐं उन्हनि खे असां हिदायत कईसूं ऐं उन्हनि खे असां चूंडियोसूं ऐं जॾहिं क़ुर जूं आयतूं पढ़नि था जॾहिं पढ़ियूं थियूं वञनि उन्हनि ते हे तुतलाल हिम आयातुर रहमान सुजदऊं बुखी आहे रहंदे फ़ख़लफ़ ख़लफ़ुनि पोइ मा उन खां पोइ के माण्हू अहिड़ा नसुल आया अहिड़ा तूर आया अहिड़ा जनरेशन्स आया ख़लफ़ुन अदा सलाद जिन पंहिंजी निमाज़ूं विञायूं व तबश शहवात ऐं पंहिंजे ख़्वाहिशनि जे पोयां लॻा शहवात जे पोयां लॻा फ़सौ फल खौ न गैया पोइ जल्द पवंदा तरे में इला मन था बि सवाइ उन्हनि जे जिन तोहा कई उहा जिन ईमान आंदो उहा अमिल सवालनि ऐं अमल सट्ठा कयऊं पोइ अलाह खे जन्नत वला युज़लमून शइ आहे उहे जन्नत में दाख़िल कया वेंदा हुनखे का ज़ुल्म न कयो वेंदो हुन ते ज़रो बि जन्नात जन्नत जो ज़िक्र आयो अगरि हाणे हिन जेको ज़िक्र थियो हिते हज़रत इब्राहिम अल जो त जेको सदीक़ नबी आहे सचो नबी हो ऐं पंहिंजे पीउ खे चयाईं त ख़्याल आहे थोरो इबादत करी पियो हिननि जी जेको न को तोखे थो ॿुधे न को थो तोखे सुणे न को थो तोखे ॾिसे ऐं नथो टारे सघे तोखां का बि शइ अला योगी अन के शइ आहे या बि थिए मिनल इल्म चए मूंखे इल्मु आयो आहे या मुंहिंजो पीउ मूंखे अलाह ताला इल्मु ॾिनो आहे मूं वटि इल्मु आयो आहे मालम या थी कर तो वटि न आयो आहे हाणे मतिलबु ईअं थींदो आहे भई इल्मु वारो माण्हू कॾहिं पीउ थो थिए कॾहिं पुटु थो थिए मतिलबु त पीउ आहे त वरी पुटु कोन थो थिए इल्मु वारो ईअं बि थिए थो पुटु इल्मु वारा थियनि था मतिलबु त सभई ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर तोखे इल्मु अलाह ताला जो कोन ॾिनो आहे ऐं मूंखे अलाह ताला इल्मु ॾिनो आहे ॼण हिकिड़ो तशख़ीस थी वई हली मालम या थिक कर फते नी पोइ मुंहिंजी तूं पोयारी कर हिन तूं मुंहिंजो तोड़े खां पीउ आहीं पर हल मुंहिंजे पोयां जो मूं वटि उहो इल्मु आहे अलाह ताला मूंखे उहो शरीत ॾिनी आहे मूंखे तरीक़ो ॾिनो आहे जंहिं ते तूं हलु अहदिक सुवातनि सवी आहे हिदायत वारो आहे ॾिसां थो इहो वधीक ॾिसां थो तोखे त इहो सुठो वधीक तरीक़ो आहे सही तरीक़ो आहे सिधो आहे सवी आहे श्रा तन सवन सराध वाठ आहे ऐं सवी आहे सिधी सही सिधी आहे सवी आहे पाण सिंधी में सही आहे सही आहे अरबी में सवी आहे या अबत थे हे मुंहिंजा प्यारा पीउ अबत जो लफ़्ज़ लफ़्स सोनवाज़ यूसुफ़ पंहिंजे पीउ खे त चयो ॿिया अब लाता ॿुधी शैतान शैतान जी इबादत न कर की पोश्तान जे पोयां अलॻि इन शैतान कान रहमान असी आहे बेसख शैतान जेको आहे सो अलाह ताला जी नाफ़रमानी थो करे नाफ़रमान आहे असी आहे डिसओबिडियंट आहे नथो हुन जे रस्ते ते हले या बि बीह ख़ौफ़ ऐं मसक अज़ाब मिन रहमान हिन में रहमान जो लफ़्ज़ हिन सूरत में तमामु घणो आहे त हे हे मुंहिंजा पीउ प्यारा पीउ ऐं ॾिॼां थो मतां तोखे अलाह जो रहमानु आहे रहम करण वारो आहे हुनजे मथां अज़ाब पहुची वञे हलियो तोखे मस मस मस करे तोखे तोखे पहुचे शैतान पोइ तूं जेकॾहिं अज़ाब अलाह जो पहुचंदो त तूं शैतान जो दोस्त थी वञे हलियो शैतान जो वली थी वञे हलियो हाणे वली माण्हू अलाह ताला जो अलाह वलूलामु ज़ुल्मातूर अलाह वली आहे ऐं माण्हू बि जेको आहे अलाह जो वली थी सघंदो दोस्त थींदो दोस्त जी माना मुंहिंजे वली ऐं पंहिंजो शैतान जो माण्हू वली थी सघे थो उन ई साॻियो ताहूत काफ़र जेकी कुफर कनि था इनकार कनि था ताहूत जा वली आहिनि पालूद जा दोस्त उन्हनि जो ताहूत इहो सूरत बखर में जेके सूरत आयतुल कुर्सी खां पोइ हिकिड़ी आयत छॾे इहा आयत थी अचे त अहिड़े नमूने सां तूं शैतान जो दोस्त थी वेंदे हलियो हाणे मां त शैतान जेको आहे सो हुनजो दोस्त थियणु सुठी ॻाल्हि कान्हे का काल अन आल हथी हाणे जेको पीउ आहे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जो सो चवे थो पंहिंजे हज़रत इब्राहिम खे त छा तूं मुंहुं मोड़ींदड़ आहीं मुंहिंजे मालिकनि खां मुंहिंजे इलाहनि खां मुंहिंजा जेके खुदा आहिनि खे पूॼा पूॼा थो तूं हुननि खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहीं या इब्राहिम हे इब्राहिम ल इलम तन त तूं जेकॾहिं इहा ॻाल्हि न छॾींदे मुंहिंजो मथो खाई छॾियो आईं हलियो मूंखे हर रोज़ तूं चवी त शइ खे न पूज बुतनि खे हाणे पंहिंजी ॻाल्हि बसि ख़तमु आहे हाणे सूरत मरियम में जेको आहे हिते अहिड़े जॻह ते पहुतो आहे जिते जुदा था थियनि हज़रत हज़रत इब्राहिम अल सां पंहिंजे फैमिली सां पैदा थियो उर जे शहर आहे बसर जे भरिसां हुतां खां पोइ हलिया पंहिंजे बेबिलोन में या किथे पंहिंजे निमरूद जे शहर में या कहिड़े हंधि ते पहुता उन खां पोइ हरान मंझि आया त हुते विच में बाहि जो वाक़ियो थियो जंहिंजो ज़िक्र आहे सूरत अंबिया में ऐं सूरत साफ़ात में उहो वाक वाक़ियो थियो या उहो जेको जिते बुत टोड़ी आई उहो वाक़ियो थियो इन खां पोइ हरान में जॾहिं आया उते बि जेको आहे सो बुत पंहिंजा ठाहींदो रहियो संदसि इब्राहिम अल जो वालिद आज़रु जंहिंजो नालो त इहा लखब आहे हाणे उते पोइ ई हिक ॿिए खां जुदा थियनि था हिन हिन आयत आहे क़ुर जी हिन मजूब हिक ॿिए खां अलॻि थियनि था चवंदा हाणे तूं मुंहिंजी जान छॾ ऐं मूं वटां निकिर बसि पोइ तौरात जो ज़िक्र हितां ई खां शुरू थो थिए पोइ हर अलाह ताला फ़रमायो त तौरात में जे हितां ई खां हिन सेवनटी फाइव या केतिरी सेवनटी नाइन केतिरे सालनि जो आहे तंहिं वक़्तु जेको आहे हल हज़रत इब्राहिम हज़रत इब्राहिम खे अलाह ताला चए थो हाणे तूं हल त तोखे वठी हलां हल त हलां हाणे उतां ई उते उतां ई जेको तौरात जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थो थिए मूंखे यादि कोन्हे हो पर हुनजी माना आहे हल त हलो हल हल त हल हल हल हल त हलूं हल त तोखां वठी थो हलां पंहिंजे किनार में मतिलबु तोखे अहिड़ी मुल्क में वठी हलंदुसि तोखे पोइ किनारे में आयो त वरी मिस्र में आयो वरी मोटी आयो बहरहाल इहो ॻाल्हि हिते हाणे हिते इन लफ़्ज़ में काल या इब्राहिम ल इलम तन तहे जेकर तुंहिंजा ॻाल्हि छॾींदे न इंतिहा न कंदे इन ॻाल्हि जी ल अर्जुमन न ख तोखे रजम कंदुसि तोखे ऐं पथर हणी मारींदुसि तोखे वहजुरनी मली आहे टरी वञ मूंखां को वक़्तु मतिलबु कुझु वक़्तु को हलियो वञे मूं वटि मुंहिंजे अखियुनि खां परे थी वञे हलियो पर इन ते हज़रत इब्राहिम अलाम चएसि थो त आउं वञा थो काल सलाम तोते सलाम हुजे लख रबी ऐं इस्तफ़ार घुरंदो रहंदुसि तुंहिंजे लाइ रब पाक खे यानी ॿाईंदो रहंदुसि त तोखे साझे ॾिए तोखे हिदायत ॾिए तोखे चङाई ॾांहुं आणे पोइ सूरत तौबा में आहे त हज़रत इब्राहिम अल खे इतलाउ मिलियो त हाणे तुंहिंजो पीउ पोयां गुज़ारे वियो आहे ऐं उहो काफ़र जी हालति में गुज़ारे वियो आहे तूं हाणे हुन खां जे लाइ दुआ न घुर पर जेकॾहिं कुफर जे हालति में माण्हू गुज़ारे थो वञे त पोइ उनजी ॻाल्हि बाक़ी आहे असांजे नबी पाक सलाह सम्झा जेके माइट मिट आहिनि पंहिंजो ॾाॾो आहे पंहिंजी वालदा आहे कीअं वालदा आहे उहे नबूअत मोहम्मद मुस्वा सलाह जी नबूअत खां अॻु में गुज़ारे विया आहिनि ऐं उन्हनि खे जे मुतलिक़ असांखे चङो लफ़्ज़ु चवण जेकर नथो अचे त बुछड़ो लफ़्ज़ बि इस्तेमालु न करणु खपे छो जो उन्हनि जे बथनि मञा उन्हनि जे हंजनि मंझियूं उन्हनि जे पलियो आहे नबी पाकास ऐं हुन को नबी खे अल इस्लाम खे इनकार कोन कयो ऐं पंहिंजो उनजी हैसियत जेका आहे अलाह ताला वटि हुनखे ख़बर आहे छा कंदो पाण पाण ॼाणे ऐं असीं जेकॾहिं चङो चवणु घुरिजे असांखे त इनशा अलाह अलाहनी उहे जनत में हूंदा बाक़ी हाणे जीअं मुखालफ़त कई छा से अबू अलह या ॿियनि जीअं सख़्तु मुख़ालफ़त कई नबूअत खां पोइ बि ऐं कोन त उहे ज़ारत हंध में आहिनि बाक़ी ॿियनि जे मुतलिक़ असांखे अदब ऐं हुनजे हद में रहणु खपे ऐं हद खां ॿाहिरि निकिरणु खपे सलाम सस्तफुल रबी नऊकान बि हाफ़ी आहे हज़रत इब्राहिम सां मुंहिंजो अलाह ताला हफ़ी आहे हफ़ी आहे मुंहिंजो हफ़ी मूं ते महिरबानी आहे अरीब अलाह ताला जो हिकिड़ो नालो आहे जेको नवानवे नालनि में न आहे इन करे नाला जेके न ॻणबा त मूं ॿ सौ ॿावीह नाला ॾिठा आहिनि हिन खां पोइ और मां चवनि था हज़ार नालनि जो आहे पोइ हज़ार नालनि जो महमूद गज़नवी जेको आहे सो ॻोल्हे औरमाउनि खे चयो त ॻोल्हे ॾियो मूंखे हज़ार हज़ार न त पोइ तव्हांजो ख़ैरु न आहे पोइ वीचारा वेठा सॼी हिकिड़ी कमिटी ठाहे पोइ तयारु करे ॾिनऊं हुनखे सिठो त इहे सभु अलाह ताला जा नाला आहिनि बरहाल पोइ उहे डिस्क्रिप्टिव नाला आहिनि या तौसीफ़ी नाला आहिनि या वग़ैरह वग़ैरह वा कुम वमात मिन दून ऐं उहो छॾे थो वञा हज़रत इब्राहिम चयो पंहिंजे पीउ खे ऐं छॾे थो वञा तव्हांखे ऐं जिन खे पुखारी आहियो आयो खे यानी बुतनि खां ऐं भॼी थो वञा वमा थाउन में धून ला वाध उहो रबी ऐं تو थो कयां पंहिंजे रब पाक खे असां अलाह आख़ू दुआ आहे रबी शक़की आहे ऐं मूंखे उमेदु आहे त इनशा अलाहीन अल अला ताली मूंखे पंहिंजे دعا में पंहिंजे दुआ मंझि शक़ी न कंदो न कंदो न कंदो फलम अचोम पोइ जॾहिं हुननि खां पासीरो थियो हज़रति इब्राहिम अलाम अलु नम हिंदू उन लाइ ऐं जिन जी ते कयूं उन्हनि खां जॾहिं पासीरो थियो परे थियो वाबना रहू इसाक पोइ असां हुनखे इसाक अल इस्लाम पहिरियों हज़रत इस्माहिल ॼाओ पोइ हज़रत इसाक अल इस्लाम ॼाओ पोइ इसाख़ खे वरी याक़ूब ॼाओ पोइ सॼो औलाद जेको आहिनि से हिननि जा आहिनि ईसाऊ जा याखूब अल सां गॾु जाड़ो भाउ हुन उहो बि नवाब ऐं उहे बि गवर्नर ऐं उहे बि अलाह ताला जा नवीया आहिनि पर हाणे छो जो हीउ पंहिंजो ज़िक्र जेको आहे सो तौरात जे मुआफ़िकत सां आहे इन करे उहो ईसाऊ जो ज़िक्र कोन्हे हिन में बहरहाल उहो बि हिन जो भाउ व कुलनि जालना नबी आहे असां सभिनी खे नबी कयोसीं वहबना लहू रहम वहबना लहोम रहमत न असां पंहिंजे रहमत सां हुननि खे ॾिनोसूं ॾिनीसूं ऐं पंहिंजे जालना लहम लिसान सिदकिन आली आहे ऐं हुननि जो ॿोल सचो मथां हू कयोसीं जॾहिं हुननि जी जेको ॻाल्हि ते चयऊं असां सची ते चयाऊं ऐं हुननि जो सच जे लिहाज़ खां ज़िक्र जेको आहे सो दुनिया में काइनात जेसिताईं आहे जेसिताईं पंहिंजो क़यामत ताईं हिन जो ज़िक्र उमतूं कंदियूं रहंदियूं हाणे असां मोहम्मद मुसवा साह जी उमत हुनजो ज़िक्र कंदी रहंदी चङाई सां ऐं तौरात वारा हुनजो ज़िक्र कंदा रहंदा चङाई सां इंजील वारा हुनजो ज़िक्र कंदा रहंदा जेकर हुनखे अलाह ताला चङाई ॾींदी ॾींदो वाबना अलहम रहमतिना वजालना अलहम निसान सिदकिन आली आहे मथां सिदक वारी वज़कुर फिल किताब मूंसां मूंसा इस्लाम इन उन मोखलसन वान रसूलन नबी आहे मोखलस हुयो चूंडियल हुयो ऐं रसूल हुओ असांजो ऐं नबी बि हो वञा ना जान बितुर ऐं असां सॼोसीं हुनखे हो तूर जे पासे जेको पहाड़ी जेका हुई हुन जे भरिसां खां सॼोसीं अल आइमन साॼे पासे खां वकर्रब ना हो नजी आहे ऐं असां हुनखे वेझो कयोसीं पंहिंजे हुन ॻाल्हाइण जे लाइ त जीअं हुन सां नजी आहे नजी पंहिंजे जीअं सिस पुस थींदी आहे जीअं माण्हू कन में ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहे हिक ॿिए खे तीअं हुनखे ॻाल्हि ॿुधाई सूॼ हुन ॿुधाइण जे लाइ वहाबना लहू मिर रहमत न असां पंहिंजे रहमत सां हुनखे अख़ाह हारून नबीअ हारून अलाम हुनखे नबी करे ॾिनोसूं बस कुर्फिल किताबु इस्माहील इस्मािल इस्लाम जो ज़िक्र कर जो हज़रत इब्राहिम अल जो औलाद आहे हज़रत हाज़रा अल अलाम जा हिन उहो कान सादि कल वाइद हू सचे वाइदे वारो हुयो उहो कान रसूलनि नबी आहे ऐं उहो रसूल बि हो नबी बि हो यानी पंहिंजे उमिरि ते पंहिंजा हुनजे पोयां हलिया पोइ जेतिरा बि हलिया उहे नबी हुआ साॻे ई वक़्त ते नबी सी रहियो हज़रत इसाक हुयो होॾां हज़रत इस्माहील हुयो होॾां कतूरा अलाए इस्लाम जेका टी ज़ाल आहे घर वारी पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अलाम जी उन औलाद आहे उन वञा पोइ शुएब अलाम पैदा थियो वग़ैरह वग़ैरह सभई सादि खलवाद वाद वकान रसूलन नबी आहे वक़ान यामर बसरात हज़रत इब्राहिम इस्माहील इस्लाम पंहिंजे घर वारनि खे अमर कंदो हुओ हुकुमु कंदो हो निमाज़ जो वर्शिप जो अलाह ताला जी इबादत करण जो ज़कात चैरिटी ॾियण जो ज़कात ॾियण जो वकान इंद रबी मरदी आहे ऐं अलाह ताला वटि हू यानी अल्ला ताला हुन मां राज़ी हो अलाह ताली वटि हू मरदीज़ी हो यानी अलाह ताला हुन मां ख़ुशि हो हा वसखुफल किताब इदरा इदरीस अलद्रीस जो ज़िक्र कर हिन ओक़ सिक़बी आहे सभई सचा सादिक आहिनि सिद्दीक़ जेको सचो हो ऐं नबी हो वरफ़ाना हो मकाननि अली आहे ऐं असां हुनखे ऊचे मकान ते खयोंसूं हज़रत इदलाम जे मुतलिक़ आहे ॼण त हुनखे साड़ियाऊं थियूं माॻे संदसि जेके क़ौम जा माण्हू हुआ पोइ अलाह ताला हुनखे खणी वरितो पंहिंजे मथे जहिड़े नमूने सां हज़रत ईसा अल खे त हीअ हज़रत ईसा आल इस्लाम जेको अकेलो न आहे जेको जंहिंखे अलाह ताला खयों मथे हज़रत इदीस अल इस्लाम खे खयों पर हाणे हज़रत ईसा आल इस्लाम जे मुतलिक़ जेको असां वटि सम्झ आहे आहे त हज़रत ईसा आल इस्लाम वरी ईंदो हज़रत इदरीस अल इस्लाम पाण ॼाणे पोइ हाणे यहूदी जेके आहिनि चवंदा त इदरीस अल इस्लाम मोटी ईंदो या कहिड़ो नबी आहे इलीजा आहे या फलाणो आहे उहो उहो जेको सो ईंदो जेको वियो आहे हलियो इहो इहो जिन वटि आहे पाण रीसल इस्लाम वटि ई अचे न अचे ऐं पाण ॼाणे ॼाण असांखे ख़बर न आहे पर उहो ॼण ओहिड़े नमूने सां खणी वरितईं और फाना मकान आली आहे उलाय कल ऐं सभई जेके हुआ से अनाम अलाह अलम इन नबी उहे हुआ जेके नबीअनि मज़ा हुआ जिन ते अलाह ताला नियामत कई पंहिंजी मिनसूरीअ ते आदम आदम अल जो औलाद हुआ सभई उहा मिमन हमल न नूह ऐं नूह अल इस्लाम जो औलाद जो हुया आहिनि जेके ॿेड़ी में चढ़िया उन्हनि जो ॿेड़ी में नूह अल इस्लाम सां हुआ पोइ मिन ज़ुरियत इब्राहिम इब्राहिम सां इस्लाम जे औलाद मां हुआ भई इसाहील याक़ूब जे औलाद मां इस्लाम जे औलाद मां इहे हुआ इस्माहील इस्लाम पंहिंजो याक़ूब जो औलाद न आहे हज़रत इब्राहिम इस्लाम जो औलाद आहे त हिन करे हू नूह जो औलाद आहिनि या इब्राहिम जो औलाद आहिनि या इसाहिल जो उहा मीमिन हायन आहे उनखे अहिड़ा अहिड़ा हुआ जिन खे अलाह ताला हिदायत असां ॾिनीसूं वज त वाइन आहे असां उन्हनि खे चूंडियोसीं हिदायतुतलाल अलम आयात रहमान जॾहिं पढ़ियूं वयूं उन्हनि ते आयतूं पढ़बियूं हुयूं उन्हनि ते आयतूं ख़र सुजदम भुखी आहे त उहो सजदे में किरी पवंदा हुआ ऐं पंहिंजो घुरंदा हुआ पर हाणे इहा ॻाल्हि थी हिते सूरत मरियम में जेको हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां हज़रत नूह अल जो बि ज़िक्र हिन में अची वियो ऐं मुसबत अंदाज़ में मनफ़ी अंदाज़ में न आहे जॾहिं क़ौम जो ज़िक्र अचे थो जिते क़ुरशी में त उन वक़्तु क़ौम उहा बर्बादु थी वियसि नूह अलाम जी ऐं जॾहिं नूह अल जो औला जो ज़िक्र ख़ुदि अचे थो संदसि पंहिंजो त हुन वक़्तु निजात वारनि मा आहे वॾनि नवीअ मज़ा आहे इन करे सत दफ़ा क़रान में मतिलबु त जेके हिकु हिकु आयत वारियूं आयत जन हिकिड़ी हिकिड़ी आयत में ज़िक्र आहे वधीक ज़िक्र न आहे त उते जेको आहे इब्राहिम अल सत आयतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन मंझि उनजो सुठनि लफ़्ज़नि में ज़िक्र आहे ऐं अठ दफ़ा हुनजे कौम जो ज़िक्र आहे जेके तबाह थींदा हिकिड़ी हिकिड़ी आयत आहे क़ुर शरीफ़ में अहिड़ियूं पंद्रहं ॼण आयतूं आहिनि जिन मंझि हिकिड़ी हिकिड़ी आयत में ऐं के आयत सूरत हाल जिन मंझि ॿ ॿिनि आयतुनि में ज़िक्र आहे पर कंहिं मंझि तफ़सील आहे टोटल जेके सूरतूं जिन में हज़रत ते जो ज़िक्र आहे अठावीह आहिनि या वधीक हाणे सूरत मरियम खां पोइ असीं ज़िक्र था कयूं इनशा सूरत अंबिया में सूरत त अंबिया अलाम जेका एकवीह नंबर सूरत आहे उहा निजात जी सूरत आहे जो अंबियनि अल इस्लाम जूं दुआऊं आहिनि उन मंझि पंहिंजो जेके हुननि खे तकलीफ़ूं हुयूं जेके मुश्किलातूं हुयूं सभिनी नबीअनि जूं काफ़ी नबीअनि जा नाला आहिनि हुन में हुननि खे अलाह ताला कहिड़े नमूने सां आज़ादु कयो हुननि तकलीफ़ुनि मज़ा छॾायो उन मां बि हज़रत नूह आल इस्लाम जो ज़िक्र आहे सूरत अंबिया जूं चोवीह आयतूं पहिरियों हज़रत मोहम्मद मुसवाज़म जेको मके जे कुरेशन सां जेके मामिला आहिनि हुन सां ॻाल्हियूं आहिनि जेको हुनजो ॾे वठु आहे गुफ़्तगु आहे उहो उन ॾांहुं इशारा आहिनि चोवीह जेकियूं शुरू आहे त इंट्रोडक्टर इंट्रोडक्शन जेको शुरू में जेको जंहिंखे छा चइजे इंट्रोडक्शन उहो ॼण अहिड़े नमूने सां उनखां पोइ अलाह ताला फरमाए त असां क़ौमूं मोकिलिया रसूल मोकिलियासीं पोइ मां सलाम क़बले खे रसूल इला नल असां जेके रसूल मोकिलिया त हिनखे वेही करे मोकिलियोसीं पोइ हुन हीअं कयो हीअं कयो हूअं कयो पोइ उन मंझि किसो अचनि किसा अचनि था इब्राहिम अल जो ज़िक्र अचे थो पहिरीं हुन खां पोइ हज़रत मूसा आल इस्लाम जो ज़िक्र अचे थो त असां हुन बि करे मोकिलियासीं पहिरियों हज़रत मूसा आल इस्लाम जो अठेतालीह आयत खां पोइ ऐं पंजाह एकवंजाह आयत खां हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जो आतिन इब्राहिम हिन कबल नंढे हूंदे खां वठी कबलो ऐं बि आलमीन उन जूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं उन खां पोइ इसाक ऐं याक़ूब ऐं लूत अलाम जो ज़िक्र अचे थो खां पोइ छहतरि नंबर आयत में मंझि हज़रत नू अलाम जो सतहतरि आयत में ॿ ॿ आयतूं आहिनि हिते सूरत अंबिया में छहतरि नंबर आयत ऐं सतहतरि नंबर आयत हिन में हज़रत नू अलाम जो ज़िक्र आहे या असीं उहे पढ़ूं था नूहन इज़नादा नूह अलाम जो ज़िक्र कर मतिलबु त जंहिंखे असां सॼोसीं हिन खां अॻु में जंहिं जॾहिं उन पुकारियो हो अॻु में नूहन इज़ नादा मिन क़बलो फस्त जब न असां हुनजो सॾु उणायोसि उणायोसूं सॾु ॿुधोसूं फ न ज ई नाहो पोइ निजात ॾीसूं निजात हुनखे कहिड़ी ॾींदूं निजात हुनखे माण्हू जेके ठठोलियूं थिए कयूं माण्हू जेके हुनखे मारियो थिए कुटियो थिए विड़िया थिए इनकार थिए कयूं ऐं जेको तूफ़ान हुन ते आयो जेको अज़ाबु आयो उन खां असां हज़रत नूह अल खे सांस गॾु जेके वेठा उन्हनि खे निजात ॾिनीसूं न जै न हीअ सूरत जेका आहे निजात ई आहे जेके तकलीफ़ हुजे इंसान खे माण्हू खे मोहम्मद सलाहु उहो खे त हीअ सूरत हीअ पढ़बी पंहिंजो निजात जे लाइ हिन में सभिनी नबियुनि जूं अॻिते ज़िक्रु आहे यूनस अलाम जी दुआ आहे हज़रत अयूब अली जी दुआ आहे हज़रत ज़करिया आल जी दुआ आहे औलाद जे लाइ हर पंहिंजे उन्हनि जी बीमारियुनि जे लाइ मच्छी जे पेट में जा यूनिस अलाम ऐं फलाण फराण सभिनी नबियुनि जा क़िसा आहिनि हिते नूह अल जे मुत अलाह ताला फ़रमाए थो त नूह असां हुनखे निजात ॾिनीसूं ऐं हुनजो सॾु उणायोसूं उणायोसूं वाइल हू ऐं हुनजी घरु जंहिंजे ख़ानदान फैमिली वारा जेके टे पुट उहे साईं टे हुन जूं छा डॉटर्स इन लाइ जेके नुहरूं हुयूं उहे ऐं संदसि घर वारी हिकिड़ी हिकिड़ी पोइते रहिजी वई हिकिड़ी साणस गॾु हुई वाल हू मिनल करबिल अज़ीम हिकिड़ी वॾी मुसीबत खां वॾे कर्ब खां वॾे मुसीबत मञा व न सरनाहु मिनल क़ौमिल अज़ीम न खज़बू बि आया थिना ऐं असां उनजी मदद कईसूं उन्हनि माण्हुनि खां जिन अलाह ताला जे आयतुनि खां खे कूड़ो थिए कयो इनहम क़ानू क़ौम सौ इन इहा बुछड़ी क़ौम हुई पंहिंजो नूनूल इस्लाम जी क़ौम जेका हुई सा तमामु बुछड़ी क़ौम हुई बुछड़ा माण्हू हुआ फ़ाग रखना फ़रकम अजमाइन पर सभिनी खे गरक कयोसीं हाणे हिन खां पोइ हिन सूरत अंबिया में